Aitu tiroketa gordit erditan. Iru aldiz behaz, jabots bat entzun duzu, tirua idurikoa hori da? Ha, ah, idurikoa. Eh, ez du pentsatu ze, altzen. Eh, bazen jendia eskualde, gure eskualdetik beaka eta horien pastuniz eh, etxean beste aldeat e, kusteko pastentzen. Eta hartan hor hartuniz, e, dena jandarmaz itzurikatia zela etxe guzia. Iten daut e, min, min zaun hau, hau ez, ez zertan zer haitiren, ko.